بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهو لبريباد الله جل شانه إدونا سما صلوات السلام نبسنك الله وكسانيك محمد صلى الله عليه وسلم كاجة أزويشني الله تبارك وتعالى ovi koji vjerujete, bojite se Allah dželle šanuhu istinskom bogobojaznošću, nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah tebarek ve ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću, od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. E, draga braći, samo jednu napomenu e, da vam dam. E, sljedeće subote ćete, e, će nam biti neko od, od gostiju predavača, jer ja bi, inšala i tala, trebao sljedeće subote da budem e, u Švedskoj. Međutim, kao što smo, koliko, se, koliko mi se čini bilo dogovorili, da ćemo jedno predavanje u mjesecu učiniti da budu pitanje i odgovori. Pa tako, inšala i tala, znači svaka zadnja, zadnja subota u, mjesecu će biti pitanje odgovori. Pa znači za vas ovdje i braću koji nas prate, prate preko paltaka, znači da do te subote, znači tamo negdje do srijede, do četvrtka, znači dostavite, odnosno napišete u pismanoj formi, znači bilo koje pitanje koje želite da postavite. E, normalno vi koji ste znači da pošalju jedno, a vi tamo koji su, znači da pošalju, da pošalju to e-mail. Tako da jedno predavanje, znači da ne bude uvijek, bude prije predavanje, poslije predavanje, neke stvari da se pojasne, nekad da imam vremena dovoljno da pojasnim, tako dalje. Znači tako da ćemo to cijelo predavanje, cijelo predavanje posvetiti pitanjima i odgovorima. Međutim, večeras uz Allahu tibaraka ta'ala pomoć nastavljamo sa našim predavanjem u sudnjem danu. U prošlom predavanju smo govorili o prvim trenucima, odnosno prvom, e, prvim trenucima i kako će biti nastupanje sudnjeg dana. I tačnije govorili smo o puhanju u rok. I ono što smo rekli jeste da je ispravno mišljenje kod islamskih učenjaka da će biti dva puhanja u rok. Prvo puhanje u rok kada će uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala usmrtiti sve što je bilo živo na nebesima i na zemlji, osim koga on hoće da ostavi u životu. I rekli smo da ispravno mišljenje kod islamskih učenjaka, kao što je to da broši Ehul Islam ibn Taymiyyah i drugi, da samo uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala zna koji su ti koji će uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala ostaviti u životu. Međutim, drugo, drugo puhanje u rok jeste kada će uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala oživjeti sve što ikada bilo živo na nebesima i na zemlji. To je to što ikada kroz historiju čovečanstva bilo živo, tada će uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala oživiti. I to je nešto što se naziva al-hašar, proživljenje, ili ma'ad, povratak. Znači, postoje više termina koji se spominju za ovo oživljenje. Međutim, to je tako da kažemo početak nastupanja sudnjeg dana u smislu gdje će početi strahote sudnjeg dana, gdje će početi polaganje računa, gdje će početi kažnjavanje i tako dalje. Međutim, jedna stvar što je bitna da napomenemo ovdje kada govorim o ovom proživljenju, jeste da kada se spomene proživljenje, znači to se misli na proživljenje i tijelom i dušom. Znači proživljenje gdje će uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala oživiti ljude i tjelesno i duševno. Znači ljudi će tu biti kao što su bili na Dunjaluku. Zbog čega ovo kažemo u stvari, zbog čega ulema ovu stvar napominje? Zato što je kroz istoriju Islama bilo pravaca, filozofa, a i dan danas ima oni koji to je stvari zastupaju, pa kažu da će sudnji dan biti znači nešto što je vezano samo za čovjekovu dušu, nešto je vezano za čovjekovo tijelo. Normalno, kroz istoriju Islama, onda kada su se pojavili oni koji su zastupali ove mišljenje, znači učenjaci ehli sunnata al džamata su znači te ljude znači osudili, odnosno dali, e, da kažem, odnosno rekli za njih da su nevjernici. Zašto? Zato što su porekli nešto što je opšte poznato od vjere. A opšte poznato od vjere, znači kada nam govori Kur'an o proživljenju, da će to biti proživljenje i dušom i, dušom i tijelom. E, ja bi samo ovdje, kada ovo sada spominjem, spomenuo e, govor Ibn Qajima, rahmetullahi alaihim, e, koji on spomenuo, e, to je prenio e, Ibn Abel Iz u svom komentaru Tahavijske akide, gdje Ibn Qajim govori Međutim, mi smo možda spomenuli znači ono što je značenje ovog govora. Jebno kaj mi kaže da je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala e, učinio, odnosno podijelio život u tri etape. Znači, upitan ljudski život. Znači, jedno je život na Dunjaluku, drugo je život u Berzahu i treći je život na sudnjem danu. To je na sudnjem danu i u džennet, pa onda džennet u džennemu. Od, svaka od ove tri kuće, svaka od ove tri etape ima svoja zasebna pravila ima svoje zasebna pravila. I ono što su pravila koja se dešavaju, što se dešava čovjeku, čovjekovom tijelu i duši na dunjaluku, nisu ista pravila, neće se ista ta pravila dešavati brzahu. I rekli smo da neke stvari koje se spominju brzahu, e, nekim ljudima, neki ljudi kažu to nije logično, nije moguće. Znači, ako odkopamo mrtvog čovjeka, vidimo šta, znači da se nikakva promjena nije desila. Zato kažemo upravo ovo što spominje Ibn Qayyim. Znači, dunjaluk ima svoja pravila i svoje zakone, Barzah ima svoja pravila i svoje zakone i sudnji dan ima svoja pravila i svoje zakone. E, zatim je bilo kajim ovdje kada govori i kaže da je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala učinio život na dunjaluku, da je tako da kažemo e, tijelo nešto što je osnova. Znači ljudi vide tijelo, vide ta pravila tijela. A duša ga u tome slijedi. U Berzahu je obrnuto. U Berzahu je duša ta koja je osnova, međutim tijelo u tome slijedi. I zato ono što smo vidjeli od hadisa, od načina kažnjavanja, znači to je sve način kako će duše biti kažnjavane. Međutim tijela sudjeluju u tome i tijela osjete taj bol. I zato, i zato vidjeli ste, rekli smo da ispravno mišljenje da su duše vjernika u džemnetu. Međutim, gdje su tijela? Su tijela u džennetu? Nisu tijela, su njelku zakupane. Međutim, to tijelo osjeti bol. To tijelo, odnosno, to tijelo osjeti uživanje. Kao što su duše nevjernika gdje? U džahnemu. Međutim, tijela koja su na dunjaluku zakopana, ona šta? Ona osjete taj bol, zato što ima veze. Uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala učinio tu vezu. Međutim, na sudnjem danu i duša i tijelo su na istom nivou. I duša i tijelo su na istom, i duša i tijelo su na istom nivou. Zato znači još jednom kažemo, znači kada se spomene proživljenje, znači misli se proživljenje i tijela i duše. I zato u tom proživljenju, znači kada Drugi put kada se puhne u rog, kao što kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, thumma nufiha fihi uhra, pa će se drugi put puhnuti u rog, fa idha hum qiyamun yanzurun. Kaže kad oni će odjednom biti, od, oni će odjednom ustati i gledati. Znači ustaće zato što će uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala proživiti da iza, odnosno živiti, izaći svojih kaburova. Fa idha hum min al-ajdath ila rabbihim yansilun. Oni će tada i svojih kaburova poži, požurti ka svom gospodaru, to jeste sa polaganje računa. I zato ljudi će tada u tom proživljenju, drugi put kada se puhne u rok, ljudi će, otvorit će se kaburovi. I ljudi će izlaziti iz tih kaburova. I uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala će tada, znači obratite pažnju, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala će tada tijela vratiti kao što su bila na dunjalku. Al, onaj koji je prvi put stvorio, on će učiniti da se tijela tu ponovo formiraju, da se ponovo stvore. I onda će se u svako tijelo vratiti njegova duša i izaći iz kaburova. Znači, to je ono znači, na što se misli kada se kaže proživljenje. Znači, tijela se ponovo vraćaju u svoj prvobitni oblik, to je oblik koji su bili na dunjalku, zatim duše se sve vraćaju u tijelo. I treća stvar, znači, ljudi izlaze iz kaburova, odnosno ljudi bivaju na zemlji, gdje će, kao što ćemo vidjeti kasnije, gdje će početi gdje će početi polaganje računa. Normalno obraćao, znači, rekli smo, znači, e, također čovjek koji nije bio zakopan kabor, na primjer čovjek koji je nestao u zraku, na primjer, ko što se dešava kada ljudi, kada, kada avion eksplodira u zraku, e, čovjek kojeg je progutala zemlja, čovjek koji je izgorio, čovjek koji je raskomadan, znači, bilo čovjek koji je u kaboru, znači, svi će oni, sva ta tijela će biti vraćena. I sva ta tijela će biti formirana kao što su bila na Dunjalku. I u sva ta tijela će uzvišeni Allah tabarika wa ta'ala vratiti dušu. U sunnetu Allahu akbosanika alaihi salatu wasalam kao što je došlo sa ihu muslima od Abdullah ibn Amra al-Asa radijallahu ta'ala anhu, posanika alaihi salatu wasalam tečni opisiva ovo drugo puhanje u Pa kaže da će kada bude to drugo puhanje u znači kako, način koji kako će ljudi biti oživljeni, znači to jeste kad, kako će ponovo se vra, vratiti tijela, kako će se ponovo vratiti duša. Kaže posanika alaihi salatu wasalam, thumma yursilu Allahu mataran. Kaže, zatim će uzvišeni Allah, tabarak wa ta'ala, to jest u tom trenutku, spustiti kišu. Znači, tada, znači, kada bude to oživljenje, uzvišeni Allah, tabarak wa ta'ala, će spustiti kišu. Fa kaže, fa tanbutu minhu ajsadu nas. Pa kaže, zato, od, pos, od, posle te kiše, kaže, tijela će ponovo početi, znači, da rastu, to jest ponovo će doći prvobitni oblik. Thumma yunfahu fihi uhra. A pa onda će se puhnuti u rok. I onda će svi ljudi ustati. I zato rekli smo, znači da je to jedno značenje zašto, zašto se jeumul qiyame zove jeumul qiyame. Jer rekli smo da je qiyame infinitiv od glagola qama jeumu, ustati. I zato što vidite, zato što će ovdje ljudi ustati i onda normalno kada ustanu, kao što ćemo vidjeti kasnije, onda će svi gledati. Znači neće znati, neće znati šta se, šta se dešava. Uh, u jednom drugom hadisu koji je zabilje žiman Buhari muslima debu Hureyre radijallahu tala anhu, Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže znači ponovo gdje govori o tome, znači kako će čovjek ponovo biti vraćan čovjekovo tijelo, kaže وَلَيْسَ فِي الْإِنسَانِ شَيْءٌ إِلَّا بَلِيَ Kaže, nema ništa u čovjeku, u čovjekovom tijelu. Kaže, a da neće se raspasti. Misli se, znači, na kosti, na tijelu. Znači, nema ništa u čovjeku, a da se neće raspasti. Jer znači, čak i znači sama kost i sama kost vremenom truhne. Kaže poslanika alaihi salatu wasalam, illa azmun wahidun. Kaže, osim jedne kosti. وَهُوَ عَجِبُ الزَّنَبِ Kaže, to je vrh ili kraj repa. Misli se kraj ili vrh kičme. Znači, za taj dio čovjekovog tijela, Allah posanih sallallahu alaihi wa sallam kaže da se neće raspasti. يُرَكَّ مِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَمَ Iz tog dijela će ljudi izrasti na sudnjem danu. E, danas savremena nauka koja se zove embriologija, znači govori o ovom dijelu moderna nauka govori o me ađibu zaneb, o me kraju rep, odnosno kraju čovjekove kičme. I kaže da čovjek kada se formira, da među prvim sedmicama formiranja čovjeka, da se formira upravo ovaj dio. I zato ako imate onu knjigu Stvaranje e, čovjeka u svijetu Kur'ana, e, odnoga mislim Mohamed Ali ili Bari, nekako tako, znači vidjet ćete posebno poglavlje gdje se spominju hadi, ovi hadisi i gdje se govori znači, u svijetlu nauke o ovom dijelu što je spomenuto u hadisu poslanika alaihi sallatu sallam. Prije koliko? Znači prije hiljadu i godina. I također nauka kaže da sve što se, čitavo tijelo da se raspada osim ovaj dio. Znači savrmena nauka je potvrnila ovu stvar što je došla od u hadisu poslanika alaihi sallatu sallam, da znači sve što u čovjeku znači da ide, odnosno da nestaje osim ovoga dijela čovjekovog tijela. I pogledajte kada tada Allah poslanika alaihi salatu wasalam kaže da se, sve, da se u čovjeku truhne osim u majdiju. I zato ova stvar, znači nešto što se zove e, al-i'ajaz uh, al-ilmi, znači savremena otkrića. Znači uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala je draga brać učinio, znači samo ću se kratko osvrnuti na ovo. Učinio da uh, u ovom Kur'anu i u sunnatu Allahu poslanika alaihi salatu wasalam ima dosta dokaza koji ukazuju da je Kur'an istina kao što kaže uzvišeni Allah tebarak ve taala sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haq. mi ćemo im pokazati naše dokaze u svim svim prostranstvima i u njima samim sve dok ne bude jasno da je ovaj Kur'an istina i zato vidimo kako uzvišeni Allah tebarak ve taala spominje stvari znači kao su Kur'anu spomenute stvari znači koji objavljen prije 1500 godina koje sada moderna nauka otkriva i zato danas ima fala Allahu leme koja se posvetila ovim stvarima znači sa strane Kur'ana i Sunnata i sa strane moderne nauke Međutim, želim ovdje da ukažem jednu stvar. Znači, da ima ljudi koji po pitanju ovoga pretjeruju. I koji kada nam govore o Kur'anu, znači, hoće da nam predstave Kur'an kao da je to knjiga biologije. Kao da je to knjiga hemije. Kao da je to knjiga matematike. I onda ti ljudi govore i lupaju. Znači, Kur'an nije knjiga ni biologije, ni hemije, ni matematike. Znači, Kur'an je knjiga upute. U Kur'anu imaju neke stvari koje su spomenute, određene stvari, kao dokaz da bude. Međutim, spomenu su tom ajetu indirektno. Uzišeni Allah tabaraka wa ta'ala nam nije spomenu način stvaranja čovjeka, u što se spomnio u suri Al-Mu'minun, u suri Al-Hajj, da nas nauči biologiji. Nego nas je, nego ne spomenuo to da nas poduči kako se čovjek stvara. Međutim, danas ljudi, znači vide da su istinu čovjek tako, da su istinu čovjek tako stvara. I zato vam kažem, znači, danas postoji na našim prostorima ljudi koji pretjeruju ovdje, nije sad bitno da spominje imena, koji ovdje pišu, znači, koji ovdje, onda spominje nekakve brojeve, računa i oduzima i tako dalje i neke druge gluposti. E, znači, samo ću vam spomenuti jedan primjer koliko ti ljudi mogu da pogriješi. Zašto? Zato što e, veliko, dosta oni koji se bave s ovim hoće da dokaže kako u Kuranu se spominje i ovo, kako se zma, čak 11. septembar da je spomenu Kuranu i druge gluposti. Znači, oni nemaju dovoljnog šariatskog znanja. I zato, na primjer, kada se u islamskom svijetu, e, odnosno kada se tek pojavilo teorija evolucije, da je čovjek nastod majmuna, znači bilo je oni, znači koji, gdje se to tada e, predstavilo ljudima, znači da je to nepobitna činjenica, da je to nešto što istim tako. Znači bilo je oni koji spožurili ili tijeli odmah da kaže, i u Kuranu se spominje da je čovjek nastod majmuna. Dobro, gdje, gdje spominje u Kuranu? Da, da je čovjek nastod majmuna, kaže kuranski ajet između ostalog i sure Nuh, da vas on stvara atuara, da vas on stvara u periodima, u različitim etapama. je to stvaranje u etapom periodu, to znači da je čovjek bio nešto, pa bio majom, pa bio čovjek. Znači, pogledajte pogrešno razumijevanja Kur'ana. I zato ovim stvarima se znači nažuri. Znači, dosta činjenica danas koje spominje moderna nauka, znači nisu tačne. Postoje jedan broj njih koji su tačne, međutim postoji koji su netačne. I zato znači, u ovakvim stvarima za, za, za ovu stvar postoje pravila. I zato hoću samo da vam kažem, međutim, ovo je jedna od stvari, znači gdje uistinu nauka dokazali, gdje je nepobitna činjenica u nauci, znači da uistinu ovaj jedan dio čovjekovog tijela nikada, nikada ne stupne. I zato pogledajte ovdje kako je to spomenuto u sunnetu Allahu, kusanika sallallahu alaihi wa sallam. E, također što je došlo, znači između ostalog postoji, međutim, e, postoji jedan izuzetak iz ovoga, a to je, na primjer, što je došlo, došlo u sunanu Abu Davuda, e, za ovaj hadij šeha Albani, rahmatullahi alaihi, kaže da je vjerodostojno, a to je da tijela poslanika, na tijela poslanika da ne truhnu nikako. Znači ne samo kosti, nego njihovo tijelo, uzvišen je Allah tabarak wa ta'ala je se čuvao. I zato je došlo u Adinsu, inna Allah harma ala l-ard an te'kula iksad al anbiya Kao što rekao ših, Nasir, ših Albani, rahmatullahi alaihi, kaže za ovaj hadis da je vredostoj, da je uzvišen Allah zabranio zemlji da jede tijela poslanika. Da jede tijela poslanika. I zato, znači, to je jedan od, od počasti prema Allahu i tabarak wa ta'ala uh, poslanicima da oni ne truhnu, da oni ne truhnu zemlju. Prenosi se, međutim, ovaj hadis za poslanike. Kažu, kaže se, da je moguće, odnosno da, da postoji, da, da može da se desi, da uzvišeni Allah, tabarik wa ta'ala, e, zašto kaže moguće, znači, nema nepobitan dokaz. Međutim, kažu da su vidjeli, da su vidjeli, ne znam, nakon ne znam koliko sto, da, godina, da su otkopali, da su našli tijelo neraspadnuto. Znači, moguće da uzvišeni Allah, tabarik wa ta'ala, znači, sačuva tijelo nekoga, spočasti prema njemu znači nekog dobrog čovjeka, nekog e, ovoga, onoga i tako dalje, znači mogu. Međutim, ne postoji, ne, pobi, ne postoji vjerodostan hadis u kojem se kaže da će neko mimo poslanika, mimo poslanika, da će uzvišen Allah te barko ta'ala sačuvati njihova tijela. Sada kada je u pitanju to proživljenje, znači ta izlazak iz kaburova, U sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kao što je zabilio žima muslimu debu Murire radijallahu ta'ala anhu, je došlo da prvi koji će nakon tog drugog puhanja u rok, odnosno nakon prvog puhanja u rok kada se pomre, prvi koji će se osvijestiti i prvi koji će izaći iz kabura, jes Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I zato je zabilio žima muslim u svom sahihu od Abu Hurire radijallahu ta'ala anhu da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže ana sejidu waladi Adam. Ana sejidu valadi Adama jevmal qiyama. Ja sam prvak među sinovima Adamovi. Ja sam prvak među sinovima Adamovi. Znači ovo poslanik alaihi salatu wasalam ne govori u smislu hvaljenja, nego u smislu činjenci. I zato vidimo poslanika alaihi salatu wasalam, znači da je govorio ove stvari, da kaže ja sam prvak među sinom Adamu, uzvišen je Allah me počastio, dao mi je što nije dao drugima, počastio me sovi, počastio me sovim. Međutim, isto tako poslanika alaihi salatu wasalam kaže nemojte pretjerivati po pitanju mene kao što su pretjerivali kršćani. I nemojte govoriti ovako, nemojte govoriti ovako i tako dalje. Zato je poslanik sallallahu alaihi wasallam, znači ovo je jedna bitna sada da zato što e, ova stvar, odnosno razumijevanje, draga braćo, ovi stvari je bio veliki uzrok rađanja velikog broja novotarija. I zato, na primjer, u ovom hadisu od poslanika Alihi Salatu, sam još jedno ponavljam, kaže, ena sejidu waladi Adama jevma l'qiyam. Ja sam prvak među sinovima Adamovi na sudnjem danu. Kaže, wa awalu man yunšaku anhu l'qabr. Ja sam prvi koji će izaći svog kabura. Ja sam prvi koji će tražiti da se čini šafat. Ja sam prvi kome će dati da čini šafat. Ovo kaže poslanik alaihi salatu wasalam. I ovo su odlike i časti Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Znači da će biti prvi šta koji će biti proživljen, koji će, jeli, ovaj, e, koji će doći sebi. Da će biti prvi koji šta, koji će izaći iz kabura. Da će biti prvi koji će činiti šefa, da će biti prvi koji će tražiti da se čini šefa. Međutim, znači to da pretjerujemo po pitanju poslanika alaihi salatu wasalam, da ga dozivamo kao što čine neki. Jer neki su ovi hadise shvatili, pa dozivaju poslanika alaihi salatu wasalam. Jer kažu, poslanik će činiti šefat na sudjev danu. Pogledajte odlika i onda kažu, poslanik čuje u kaboru. I onda govori, Allahu poslaniće, zauzimaj se za mene, Allahu poslaniće, zauzimaj se za mene. Znači, dođu ljudi, dođu kod kabura poslanika, alihi salatu wasalam, i tako čini. Znači, to je pogrešno. Znači, pogledajte na razumijevanje tekstova, znači, može čak da bude uzrok, znači, pojave širka. Pojave širka. Na razumijevanje teksta. Da bude uzrok pojave, odnosno činjenja, širka da Allah tabarik wa ta'ala sačuva. Znači, isto kao što su ljudi razumijeli, hadisa o počasti šehida, pa dozivaju šehide. Moli toga, moli ovoga, moli ovoga. A udu billahi ta'ala, znači upućivanje dove bilo je drugo mimo Allaha tabaraka wa ta'ala je veliki širk. Znači, draga braću, nije nešto što se ulama razišla. Nije nešto što je haram, nego nešto što je, što je širk. Wa qala rabbukum udu'uni astajib lakum. I vaš gospoda reče, zovite me, ja ću vam sve dozvati. Allahu tabaraka wa ta'ala se jedino upućuje dobro. I zato vam kažem, s druge strane imate hadise u kojima Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Nemojte pretjerivati kao što su pretjerali kršćani po pitanju Isa sina Marije." Zatim drugim stvarima, znači stvarima koji se desili, da je došao poslanik, da je došao čovjek Allahu poslaniku alejhi salatu ve selam i rekao: "Ono što hoće Allah i što hoće ti, pa poslanik alejhi salatu ve selam zabranio da to govori." Kaže: "Nemoj reći što hoće Allah i što hoćeš ti, nego reći što hoće Allah zatim što hoćeš ti." Znači da ga ne stavi Nauzu billahi ta'ala na istu daraju znači poslaniku sallallahu alejhi ve sellem volju i volju volju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači tako da ovaj hadis znači razumijemo u smislu počasti. Uzišeni Allah tebarak ve taala je počastio počastio poslanika alejhi salatu ve selam, pa će biti prvi koji će oživiti. Pa će biti prvi koji će izaći iz kabura. Pa će biti prvi koji će tražiti šefat. Pa će biti prvi koji će dati da se čini šefat. Pa će biti ovo, pa će biti, znači, imate odlika koliko god hoćete. Ja to mi smo govorili. Međutim, ne razumije se to u smislu da se pretjeruje. Znači, pa da se čini kao što to čine kršćani sa Islam. Wallah ima oni, Allah mi kad, kad vidite, kad govore u poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, na čisto kao što govore kršćani sa Islam. U smislu pretjerivan. Draga braću, ashabi poslanika sallallahu alaihi wa sallam, su volili poslanika alaihi salatu wa sallam više nego što liko drugi voli. Međutim, nisu govorili ovakve stvari. Pa ashabi su volili poslanika, ali nisu, nisu kupljali, nisu učili mevlud, kada je poslanikom sallallahu alaihi wa sallam rođenio. I kad je poslanik umro, i kad je ovo, znači, volili su ga. Više nego, znači, jedan, jedan ashab je volio poslanika, možda nego što svi ljudi danas vole, svi zajedno poslanika, ali salatu se. Međutim, niti jedan je mučio mevlut, niti jedan dolazio na kabur, pa ovo govorio, niti jedan. Međutim, naj ove stvari, znači jedna stvar kroz koju možete vidjeti, koliko su volili, nije to bilo samo ono suho slijedženje, to je bila ljubav. Znači, ljubav od kojeg srce pucao. Znači ljubav više nego što čovjek voli dijete. Više nego što voli ženu. Više nego što voliš bilo šta drugo. I to ćete najbolje vidjeti ako se vratite na poeziju ashaba. Jer srce onoga koji piše poeziju nije kao srce onoga koji ne piše poeziju. I zato vidite, znači, u velikom broju slučaja, normalno kad se u granicama šarijata, znači da ljudi koji pišu poeziju, ljudi koji, znači da imaju više osjećaja, da su više emotivni nego drugi ljudi. I kako je bilo među ashabima, ashaba koji su pisali poeziju, koji su bili poznati kao pjesnici. Među njima je bio Hasan ibn Sabit, među njima je bio uh, Abdullah ibn Rawaha, Pa, na primjer, Hasan ibn Sabit kad govori o poslaniku, alaihi salatu wasalam, kaže وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ Kaže, ljepše od tebe oči vidjela nisu. I ljepše od tebe žene nisu rodile. Rođen si bez ikakve mahane, kao da si rođen onako kako ti hoćeš. Znači, pogledajte kako ashab opisuje opozanika, ali nisaradis. Ljepše od tebe oči vidjela nisu. Ljepše od tebe žene nisu rodile. Znači, pogledajte ovdje te ljubav. Nije to bila samo ono puka ljubav. Znači, sve je bila ljubav koju su imali prema poslaniku, ali nisaradis. Međutim, u svemu tome nisu učinili, nisu učinili nikakve stvari. I zato, znači, to je jedna stvar, veoma bitna. I zato, Kao što kaže Abdullah ibn Mas'ud, ittabi'u wa la tabta'idu faqad kufitum. Slijedite. A ne nemojte voditi. Kaže, dovoljno vam je ono što vam je došlo. Hoćeš ibadet da činiš mimo farza klanjanje sunnet. Hoćeš mimo toga klanjanje duha namaz. Koliko od nas danas? On je pitao, evo sak se vrati na sve. Koliko je danas nas klanjalo duha namaz? U zadnjih sedam ili des dana jesmo klanjali duha namaz. Koliko klanjamo rekata noćnog namaza? koliko klanjamo opšte na file, koliko smo postali. Znači, oni, svi oni koji čine notarije i kažu da činim ovo, međutim, nije postanik činio, međutim, činim ja da se približim Allah. Znači, upita, ili neće sebe upita, klanjaš redovno duha namaz. Koliko klanjaš noćnog namaza? Učiš nitarni večerni zikr. Koliko učiš džuzeva Kur'ana dan? E, postiš li tri dana u mjesec, Postiš li ponedljak četvr? Znači, <laughs> Allah mi vidi da ga nema to. Pa ne zašto čini to? Zašto čini ono što nije siguran? Nije siguran, a ostavlja ono, ostavlja ono u što je, u što je siguran. Znači, ovdje, draga braća, ima jedna stvara, to je, e, da ne pomijene samo, jer rekli smo, znači, da postoji stvari koje su jedzani za akidu, a ko koji postoji razileženje kod uleme ehli sunnata vrđa vata. Međutim, ovo, ovo ne treba da neko uzme, e, tako da kažemo, da otvori širo vrata, pa kaže, i u akidi se ulema razišla. Ne, kažemo, znači, neke stvari, I to su ma mali broje tih stvari. Tako, na primjer, jedna od tih stvari jeste, znači, kada, kada je u pitanju proživljenje životinja. Odnosno, nas u njem dan, da li će samo ljudi biti proživljeni na ovaj način o kojem smo govorili, ili će biti proživljeni životinje. Pa postoji ulemen koji kaže da će samo ljudi biti proživljeni. Međutim, ispravno je mišljenje da će i ljudi, i džinni, i životinje, da će svi oni, da će svi oni, biti, da će svi oni biti proživljeni. E, ono što je došlo također, kada je u pitanju proživljenja, jeste, draga braćo, da će ljudi, znači muškarci i žene, na sunnjem danu biti proživljeni, znači onako, kao što mi kažemo, kao što je majka rodila. Znači, bit će bez odjeće, bit će goli, bit će bosi, kaže se vagurlen, to jeste neobraz, neobrezani. Znači, kao što ga je majka rodila, tako će biti, tako će biti proživljeni. I zato je došlo Adisu, koji zabilježi imam Bukhari muslim, od Aisha radijallahu tala anha, da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao yuhsharu an nasu yawm al-qiyamati hufatan wa uratan ghurlan poslanik alejhi salatu vesselam kaže ljudi će nasu nje dan biti proživljeni goli bosi na neobrezani pa kaže Aisha radijallahu ta'ala anha znači pogledajte subhanallah znači pogledajte razumijevanje sahaba pogledajte razumijevanje ashabi ki žena znači ja spomnio sam predavanje znači da da ibn Hazm kaže da, da ibn Hazm rahmetullahi alejhi kada spomni muske iz reda sahaba na prvom mjestu spomnja Aisha radijallahu ta'ala anha smatra da je bila učenija od bilo kojeg drugog, od bilo kojeg drugog ashaba. Pa kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, ja rasulala ar ređalu van nisa'u djemi'a, Allahu poslanče muškarci, žene zajedno, bez odjeće. Znači, pogled, obara mi pogleda. Znači, ne smiješ da gledaš, razumije. Znači, ti mojde skroz gore. Kako će gledat? Kaže Allahu poslanče ljudi, muškarci i žene goli. Pa kaže Allahu poslanike, alihi salatu wasalam, ja Aisha al-amru ašadbu min hada. Kaže Aisha, znači, stvar će biti puno teža od toga da ljudi gledaju jedna u drugu. Znači, od tolikog straha, znači, ništa neće vidjeti. Od prilike tako je znači. Znači, to isto, znači, vidiš nešto, znači, desi se neki događaj, znači, ljudi od velike panike, niko ne zna subhanallah šta je bilo. A svi bilo tu. Des ljudi je bilo tu, nešto se desio, neko nekog udario, od panike, od straha, niko ne zna šta je bilo. Jes bio, jesam. Jes svjedočio taj događaj, jesam. Jes vidio ko je to uradio, kaže, nisam. Zašto? Znači, zato što to nije prirodna stvar. Znači, čovjek koliko god bio hrabar, znači, poslije momentu u životu, znači, kada je čovjek, samim tim što je čovjek, što je insan, znači, mora da se ti strah. Međutim, rad tog straha čovjek to ne vidi. E tako će biti na sudnjem Znači, bit će ljudi goli, međutim, niko neće obrati pažnju, niće osjetiti da ste ljudi goli. Znači, otoliko, šta otoliko toliko strah. Znači, to još jednom upućuje, znači, na to koliki će, na koliki će biti strah. Znači, u ovom hadisu je ovdje došlo da će ljudi biti proživljeni bez odjeće. Međutim, došlo je, došlo u hadisu, uh, e, koje zabilježi imam Hakim u svom ustadraku i šeha Albani, rahmatullahi alaihi, rekao za ovaj hadis da je vjerodostojen, da Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže innal mejjeta yuba'athu fi fijabihi allati yamutu fiha. Da će čovjek biti proživljen na sunjem danu u odjeći u kojoj je umro. U odjeći u kojoj je umro. I sad ovdje na prvi pogled, obrate pa na prvi pogled, znači imamo suprotnost onoga što je došlo u jednom hadisu i onoga što je došlo u drugom hadisu. Međutim, normalno, znači, e, u ovakvim stvarima, znači, ovo je sad nešto što zove ta'arub, kod ulema usuli fikha i tako dalje. E, ovdje se sada gleda, znači, ako imaju dva teksta, koji na prvi pogled su suprotni jedan drugom, međutim, pa pažnjavu, znači, ne može vjerodostojno ono što je došlo vjerodostojno, što je došlo iz jedne objave, iz jednog izvora, ne može nikako da bude kontradiktorno, odnosno da bude u suprotnosti jedno sa drugim. Znači, može da bude u očima nekih ljudi, u mom ili tvojom mozgu u mom ili tvojom razumu. Međutim, u suštini to nije tako. I zato ne predaje, znači isto na primjer, obratite pažnje, na primjer, spomenut ćemo sudnji dan. Znači uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala u suri Ar-Rahman kaže fa jevma idhin la yusalu an zambi insu wa la ja'a. U suri Ar-Rahman uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže na taj dan, to se na sudnji dan, neće o svojim grijesima biti pitan niti čovjek niti džin. Ajet sur Rahman. Allah Đelšanu kaže neće biti pitan ljudi za svoje grijeh. Međutim, znate, skoliko god hoćete drugi, znači da će ljudi biti pitani. Ola tu se alunna jeuma idhin anin naimi, te ćete biti pitani u blagodati. Dobro, kako spojiti sad? Hoćeš biti pitan, nećeš biti pitan. Znači, možeš reći da, ova, da jedna od ova dva ajta, pa oba dva su ajta, nije sad hadis ili hadis ili ajta, oba dva su ajta. Možeš reći da jedno nije istina? Ne možeš. Međutim, određenim stanjima na sunnjem danu, znači neće biti pitan, neće biti polaganje računa, ljudi će biti u toliko strahu, neće biti tada pitanje. Međutim, kasnije, u drugom periodu sudnjeg dan, će ljudi biti pitanje. Znači, kad spojiš stvari, kada vidiš kako je Lema rekla, odnosno kada se vratiš na sve druge dokaze, znači postane ti jasno kudan. Tako isto kada su pitanje hadis. Međutim, kada je u pitanju hadis, znači ovdje se kod hadisa prvo gleda da li postoji mogućnost da, neki, da jedan od ta dva hadisa slab. Dakle, prije nju neki prenosioc koji nije povjerljiv. Ako se dokaže da je hadis da je slab, ne gotovo, znači ta hadis otpada. Međutim, ako su oba dva hadisa vjerodostojni, Onda ako se radi o propisima, gledali se da li postoji mogućnost jedan hadis derogira u drugi. Jer postoji nešto, to smo govorili, o derogiranju. Međutim, ako nema ni tog derogiranja, onda gleda na koji način mogu, može da se razumije jedan i drugi hadis, jer jedan i drugi su istina, i da dođemo do dedenskog zaključka. Tako, na primjer, ovdje u Lama kad govori, kao što spomni Hafiz ibn Hajar, prenosi od Hafiz al-Bayhaqir, na primjer, e, postoji mogućnost ovdje, znači da se ovdje radi, da će ljudi iz svojih kaburova izaći, izlaziti od Međutim, da će onda ostati bez te odjeće. Da će postati goli. Ili obrnuto, znači da će ljudi svi biti proživljeni goli. Međutim, poslije toga da će dobivati odjeću. Pa da onu odjeću koju će dobivati, znači da će biti ona odjeća u kojoj umru. Jer vidit ćemo kasnije, znači da se kaže da prvi koji će biti obučen na sunnija nam, da će to biti ko? Ibrahim a.s. Samo recite nešto na kuhu. Ma samo mi nešto na kuhu recite pitam ko je za pogleda toliko kuku koliko nas sluša, koliko kaže, ispruje. La ilaha illallah. Samo nešto recite na kuku. Peca kuku. Zaključena ti za nauke. Gdje vreći je suško, ali bižao se na nauke. Jer bižao se na nauke. za pecu, ja gura, divi ne, Prvi koji će biti proživljen jeste Ibrahim Alihi Saratusa. Međutim, posljedan broj ili me, koji e, zaključuje jednu treću stvar, a to je da se ovdje kod fijab u arapskom jeziku ne misli bukvalno odjeća, nego da se misli na djela. Jer uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala u Kur'an, znači šta je dokaz sad ovoj, tako da kažem metafon, zato što uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala kada spominje odjeću u Kur'anu u kontekstu djela, pa kaže u libasu takva, ili u libase takva, posle dva kirajeta. ولباس في رف ولباس الرف في حق نهشله Znači, postoji ko uči wali alibasu takva, postoji ko uči wali alibasu takva. Znači, a odjeća bogobojaznosti je bolja. I zato se odjeća u Kur'anu spominje u kontekstu dijela. Pa se ovdje misli, znači jedan broj ulame kaže da se ovdje, ovo, ovaj hadis, da će svak biti proživljen u svojoj odjeći, misli se na dijelu na kojem je umro. I zato je došlo u drugim predajama da čovjek koji je umro kao muhrim u hrama, da će biti proživljen kako izgovara talbiju da čovjek koji je preselio kao šehid da će biti proživljen kako a da mu rana tač i tako dalje tako da su razumeli u ovom u ovom kontekstu međutim u svakom slučaju znači to su od mogućnosti se desiti jedna i druga znači vjerujemo jedna i druga sada ispravna međutim način kako će se desiti uzvišeni Allah tbaraka ve taala samo najbolje zna znači međutim sad obratite pažnju ovde međutim ona jedna stvar koja je e, Allah najbolje zna znači ono mišljenje koje je možda najbliže i najprihvatljivije jeste da će ljudi biti proživljeni s početka goli. Međutim, poslije toga da će na njih biti shodno kako kome, i ne svakom isto, da će biti davana odjeća. Pa zato ovaj hadis ovdje, znači koji smo spomenuli, znači kao što je došlo sa njih Buhari od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, da prvi koji će biti obučen, da će biti Ibrahim a.s. U drugim predajama je došlo također dosta stvari koji puču na ovu. Pa se tako, na primjer, spominje u predajama, međutim, neke od tih predaja su slabe, međutim, za određene predaje Ših Albani kaže da su Hasan ili da su vjerodostojni, a to je, na primjer, da će roditelju, od hafiza Kur'ana. Znači, to je sad jedna odlika. Znači, da će roditelj od hafiza Kur'ana, da će mu na glavu biti stavljena kona časti. Da će biti obučen takvom i takvom odjećom. Da će biti takav okrtač stavljen na njega. Znači, svoj časti prema njega. Znači, kome je onaj koji je posvetio vrijeme i svoje dijete učio Kur'an. I zato je, draga braću, znači, velika stvar, znači, velika, velika nagrada za čovjeka, znači, da se posveti odnosno bit će velika na onome koji se posveti svom djetetu. I zato nemojte biti, znači, kao što se dešava, da mi nešto furamo, da tako kažem islam, da smo nešto muslimani, međutim da pustiš sve djete da ga odgaje ulica. Da pustiš djete da ti bude ovako, da ti bude onako, da nemaš ne. Znači, čovjek najviše, znači, osnova je da čovjek, znači, svoje vrijeme troši, znači, da troši za svoju familiju. Da brate pažnju sad na ovu stvar koju govorim. Znači, onaj koji prvi ima najviše prava u vašem vremenu, jeste vaša porodica jeste tvoja žena i tvoje dijete. I normalno tvoje roditelje. I zato kad mu kaže, nemojte misliti znači, da, da, da, da ovo neki papučarski govor. Međutim, znači, tvoja žena ima najveće, najveće pravo u tvojom vremenu. Znači, ovo je jedna stvar, znači, koju, znači, čemu konkretno ću vam sada spomenuti. Subhanallah, znači, ja sam govorio o šehu Kurajimu. I rekao sam vam, tražio sam više puta od vas, sad ovdje tražim, znači, od naše braće koji nas slušaju, I na svakom predavanju ću, dok ovo traje, spomenuti, znači puta Allah, tabarak wa ta'ala, dobu za, za šeha Kurejma, znači koji e, u teškim sta, ovom teškom stanju u Siriji, gdje ovaj režim kolje dole ljude, znači gdje govori istinu, gdje su veliki pritisti na šeha, spomenuo sada da mi nukad vedan u zatvor, da se, da se, da se veliki pritisti na njega, također za šeha Muaza koji je u zatvor, znači puta Allah, tabarak wa ta'ala, dobu za njih. Međutim, ših Kurejim, znači, znači čovjek, pazite ovo, čovjek u 86. godini, koji stane u lice jednom sistemu, jednom državi. I kaže, kaže predsjedniku, pokaj se Allahu, otvorit ćemo ti, otvorit ćemo ti bijele strance, a zatvorit ćemo ti crne strance. Ne zamislite, zamislite tu hrabrost i tu muškost. Znači, Allah mi dan, znači, danas je malo na dualogu takve muškosti. Međutim, ja kad sam učio kod čeha, i učio sam učio, no malo sve što sam učio, učio sam u njegovoj kući. E, znači, bilo je, bilo je puta, znači, kada učim kod čeha, kad učim ko šeha. Znači, pazite, znači, šeha je rabar, šeha se ne boji svoje žene. Ja učim ko šeha i kaže, šeha, mogli bi još da proučimo malo. Učimo, na primjer, sada vrma, ja kaže, mogli bi još pola sata uči. A kaže, nekada pitam žene. I onda je šeha pita, se, šta misliš da djeva prouči još jedan ruba, ili još da prouči dva ruba, kaže, ne kući. Znači, nije ovo, znači, ja što sam ovdje vidio, znači, nije ovo samo čini kao čini, znači, kroz ovakve stvari šeha nas odgaju. Znači, mora znat da i tvoja žena ima pravo. Znači, ako sučen, ako ljude podučavaš, znači, neš samo podučavati tu da zaboravi svoju ženu. Znači, tvoja žena ima pravo na tebe. A tvoje vrijeme da sjedneš sa njim, da popiješ kafu sa njim. Znači, uopšte stvari, stvari života. Znači, pogledajte ovu stvar, znači, dođi i u takvi pitanje Kur'ana, pitanje treba znači, kaže, nekada pitam ženi. Ja vam kažem, Allah mi da je ovo, da je ovo ispravno razumijevanje. Da ovo nije kao što će neko misliti da ovo papučarstva ili ne znam kako će ga razumjeti, nazvati. Zato vam poredim jednog čovjeka, znači tu toliku hrabrost i znači kažem vam, znači šta čovjek treba, tvrmo, šta čovjek, znači koliko treba čovjek da e, posveti na svoje porodice. Znači kad ovdje kaže žena, znači mislim i žena, i mislim i dijete, i mislim prije svega da, da podučiš, da radiš na njihovom podučavanju, da ljudi da imaju znanje. Znači, ne da, da, da, da čakao što se dešava, da je čovjek... Znači, ima ljudi, znači, ima budala takvih kretena, idiota, koji dolaze u džamiju, koji ne daju svojim ženama da idu na predavanje. Znači, ne da svojim ženama da nauče. Znači, žena kada kaže, hoću da se obratim nekom učenom za ono, za onaj, za ono što mi radiš, za ono, za ono nepravdu koju mi činiš, kada mu slučajno čujem da se nekoga pitala, da se nekoga nazva. Znači, tako ima ljudi, međutim, kada izađe mašna, predstavlja se ahli sunnatul džamaat, predstavlja se muslima, predstavlja se... Allah, da Allah te bar kvetala sačuva. I zato vam kažem, znači, ovdje, znači, čovjek mora da se posvijeti. E, također, e, još jednu stvar koju ćemo spomenuti, sad tom stvar ćemo završiti a to je e, još jedna stvar koja se spominje koja je došla u sunnetu, prije svega u Kur'anu. Znači, draga breću, gdje će biti to, e, odnosno mjesto, mjesto proživljenja? Znači, gdje će biti to mjesto gdje će ljudi biti proživljeni? Odnosno, gdje će ljudi biti proživljeni, će ljudi biti okupljeni. Znači, mahšar wal manšar. Gdje će ljudi biti oživ, proživljeni i gdje će biti oživljeni? Uzvišen je Allah tabarika ta'ana u suri Ibrahim. Suri Ibrahim, kada govori o proživljenju, odnosno kada govori o sudnjem danu, kaže jeuma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat nadan kada će zemlja biti zamijenuta drugom zemljom i nebesom da će uzvišen Allah tbaraka wa ta'ala kaže da će doći do zamjene da će zemlja biti zamijenuta zemljom ovaj ajet ili ovaj tebdil koji se spomni u ajetu znači nešto se misli ovdje kad se kaže bit će zamijenjeno jedan broj mu fesira kaže da će biti zamijenjena u smislu bukvalno će biti zemlja. Znači nećemo, neće ljudi na sunje dan biti na ovoj zemlji na kojoj sada. Nego će biti druga zemlja. Nego će biti šta? Biće druga zemlja. Jer kao što je došlo hadisu, vam, kao što ćemo spomenuti, da je poslanik karih Salatu Veseram upitan, u tom momentu kad se bude mijenjala ta zemlja, gdje će ljudi biti? Pa je poslanik karih Salatu Veseram rekao da će biti na Siraču prije. Dok ljudi budu uglavnom na Siraču prije, zamijenit će se zemlja. E sad šta znači ta zamjena, odnosno ta promjena? Znači bukvalno da će potpuno druga zemlja, potpuno druga planeta biti. Tako da kažemo, posljedan broj uleme koji tako smatra. Da to će zamjenjivanje, znači potpuno zamjenjivanje sa drugom zemljom. Međutim, imamo mišljenje koje je ispravno. Znači, kod dobro veliki broj mufesira, među ima ših Saadi, rahmatullahi alihi drugi, da se ovdje misli na promjenu, odnosno zamjenu svojstva zemlje i osobine zemlje. Biće ista zemlja, međutim, neće biti onakva kao što je sada. Pa je zato je došlo u predajama, Znači da će zemlja tada biti potpuno ravna. Da će biti ravna, znači kao prostirka kada je prostriš. Neće na njoj biti ni brežuljka, niti doline, niti brda, niti ničega. Biće potpuno, potpuno, potpuno ravna. I na toj zemlji, međutim, to je ova zemlja na kojoj Međutim, uzvišeni Allah, tabarak wa ta'ala, će učiniti da bude šta? Da se ispravi da bude ravna. I na toj zemlji će biti šta? Biće proživljenje. Međutim, opet tač, znači, na kojem dijelu zemlje? Znači, u kojem dijelu zemlje? Jer kad se zemlja, jel tako, ispravi, znači opet, znači to je ona zemlja kojem, u smislu geografskom položaju, kojem dijelu, šta je bilo nekad na toj zemlji, znači došlo je u hadisu poslanika, alaihi sanatu wasanam, da će to biti na području današnjeg šama. Znači današnji šam. Šta se misli tu? Znači misli se Palestina, Sirija, Jordan i Liban. U tom dijelu, na tom dijelu, znači, znači gdje su tu ljudi bili, kad se ta normalna zemlja onako kako Allah dragi zna kada se proširi, kada se zravna, onda gdje je nekad bio ovaj dio geografski, to jeste današnji, je današnji šam, tu će biti proživljenje ljudi na sudnjem danu. I zato je došlo hadijsko i imam Ahmedu svoj musnadu, kaže, a šam ardul mahšari wal manšar. Znači da je šam, znači mjesto gdje će se ljudi proživiti, gdje će se ljudi okupiti. I zato je ovo jedno od, opet hadisa, u kojima se govori o vrijednosti šama u kojima se govori o vrijednosti šama. Znači, uzvišen je Allah, tabarak ve ta'ala, je odabro ovaj dio kugle, ovaj geografski dio, i da će na sudnjem danu na tom dijelu biti šta? Biti proživljenje ljudi. Zašto? nema govori, znači jedan od između ostalog, e, na primjer, da kažemo mudrosti, zašto? Uzvičen Allah, tabar kvata, ali ne pita zašto čini nešto. La yusalu amma yafala vahum yusalu. Jeste zato što je upravo iz tog dijela, iz tog dijela zemlje, znači izašlo najviše poslanika. I najviše poslanika je bilo područno današnje čane. I zato znači vidite, znači da čak i, i kršćani i židovi svi setkuju znači područje kuca, područje Palestine. Znači svi sad koji, znači zato u smislu što, što znaju znači da priješnji poslanice da su, da su to ubijeni. Znači najviše poslanika i nekako da kažem opet centar svi ti dešavan dinjalički jeste upravo, jeste upravo to. Jeste upravo to. I zato je Allah najbolje zna, znači između ostalog da kažem jedna od mudrosti da će tu biti proživljenje. Normalno, znači opet vam kažem, znači da su ovo, da je ovo ostalo, između ostalog hadisa koji govori o vrijednosti šana. Znači rekao sam vam da je veliki broj ulame kao što je Hafiz Bihaj, kao što je Šehr Usama bin Temije da su pisali djela o vrijednostima šama. I da je veliki broj ulame, ogromni broj ulame izašao opis ovoga. Šehe Lissab ibn Taymih, ibn Al-Khajir, ibn Kassir, Hafiz al-Mizzi, ovaj, ona, sad ne nabrajamo, su došli iz ovoga područja. I zato uopće, znači, kažemo, znači, da, da, da, da za, za islam muslimane, u svakom vremenu, znači, ovaj dio svijeta je bitan. I zato, na primjer, danas, znači, pogledajte danas, danas kada šije, znači, odnosno, Iran, kada žele da naprave veliku safevitsku državu. Znači, kao što su četnici znači, sanjali o velikoj Srbiji, znači tako danas šije sanje u velikom Iranu. Znači, žele da osvari snove svojih pokletih mama, kao što je pomeni i drugih. I zato danas, znači, Sirija se za Iran smatra, znači, ako padne današnji sistem u Siriji, znači, to je za Iran kao da je ostao bez oba dvije ruke kao da ostao bez oba dvije ruke. I zato, na primjer, ne znam da li ste čitali, da li pratite, prenijet ćemo samo jedan dio tih vijesni. Primjer da Hamneji, ovaj Iran, i znači, kao ga zovu vođa revolucije, znači trenutni sada, znači da je naredio, znači poslao svoje specijalne snage u Siriju, da brane sirijski režim od pobunjenika. Znači sada, također ovih dana, znači, mislim, učer ili znači Kuwait, Kuwait je dao, e, rekao da će, ako dođe do napada Irana na Bahrein, da znači, će kuvajska mornarica braniti Bahrein. Isto tako znate da je, da je saudijska vojska, kako su bile demonstracije, da je, Saudi, da je Bahrein tražio saudijske vojske da uđe u Bahrein da je zaštiti od Irana. Znači zato što Iran je znači počeo sa realizacijom svoje ideje, pa želi da, da preuzima znači, zemlje u, u Haliđu, znači u, u Arabskom zaljevu. I zato znači njihovi snovi, znači snovi, snovi njihovih šeitana, jeste znači između ostalo znači da kada uzmu Saudijsku Arabiju, kada uzmu Meku i Medinu, da će tada u svakom smislu uzeti vlast nad zemljom. Znači jer tada imati znači, sve glavne, glavna bogatstva, znači naftu i ostale stvari, i tada će imati srca ljudi, jer kaže srca ljudi su vezani za Meku i za Medinu. Međutim, znači, te stvari nisu samo, znači, nisu samo na papiru, znači, te stvari se, znači, pogledajte, vam kažem, znači, ovo su svakodnevne vijesti, znači, ako čitate, na primjer, na Islam Today, znači, imate na engleskom, ko znači, možete biti, možete biti ove vijesti, znači, najnovije, da, da, da je kuvaljska modernica rekla, znači, da će branti, koliko dođe, da će branti Bahrein. Normalno, kad, kad su ovi bili protesti, saudijska vojska ušla u Bahrein, zato što je Bahrein kao država tražila da je zaštiti od ovih stvari. Zato što ove demonstracije koje su konkretno bile u Bahreinu, znači, su bile vođene od strane, su bile vođene od strane Irana. Također mnogi belaje koji se dešavaju u, u Libanu, znači također su vođene direktno od strane Irana i tako. Zato svi ovi revolucija, znači ako padne, znači ako padne sistem u Siriji, znači pada, pada ideja Velike Srbije. Stvar velikog Irhana. Znači pada potpuno njihova ideja, zato što ostaju tada, ostaju tada bez svoje, bez svoje dvije ruke. Normalno ovo se opet vraća, znači zato što Šam, znači Nije to bezvezne, znači da je isto vidjela dođe, ide najviše poslanika da ovo, znači ima to, ima to svog, svog značaja. Međutim, oni to znaju i zato, znači, na koje, na koje dijelove svijeta hoće, znači na koje dijelove svijeta idu. Znači možem šizam da širi i god drugo hoće. Međutim, ne, znači zato što određena mjesta, znači imaju, imaju ulogu, imaju bitnost, imaju značaj i tako da. I zato vam što jednom kaže, molite Allah, tebara, da sačuva, da sačuva muslimane, da sačuva sunet dole da i da podari, da podari još jednu stvar, znači sa kojim mazom, da podari, znači, e, što više uleme koje se neće bojati se Allah. Draga braću, znači, i uleme ima svakakve. Znači, ima uleme koje se boji Allaha, ima uleme koja samo uh, uh, što kaže presni što kaže živa. Zato, na primjer, sada kad je ovo dole počelo, kada počelo ubijanje demonstranata i tako dalje, znači, bilo je, tako kažem, monafičke uleme, ko što je ovaj Buti, ko što je Presa, ko, ko što je Muftija, ovaj, Muftija Sirije i drugi koji su govorili svakakve gluposti, kažu ovi demonstranti, već ne, njih kaže ne klanja nikak. Eto klanjati presnik i njegova svita. Pa kaže, to su ljudi koji su vaki, pa to, to je izlazak na vladara, a ovdje bila izlazak na komunistu. Znači neki danas ljudi eh, pobunu protiv vladara, e, komuniste i čafre smatraju kao izlazak na, na nebu Bekra, Jomara i Osmana, ali smatraju to i na, na istoj da reći. Međutim, znači, međutim, fala opet normalno. Allah te barek ta'ala je dao, znači, ulemu, ko što je šeji Kureyma, ko što je drugi, znači, koji u svim tim momentima govore, koji se ne boje, osim Allah te barek ta'ala. A kažem, znači, da kroz istoriju, znači, pogledajte, subhanahu wa kada se zemlja zamijeni znači, sve, sve, se minja, sve se zamijenjuje. Znači, pogledajte koliko je bilo, koliko je, gdje je ona ulema koja je branila Husnija Mubarak i koja je branila njegovu vladu. Pa Husnija pa Mubarak palijemo nema inič. Međutim, oni koji su ostali, koji su ostali, koji su ostali, subhanallah, Allah je zelošanom će uzdignuti. Znači, oni koji su ostali da govore istinu. Jedan od njih je ših Omar Abdurrahman, koji je u američkim zatvorima e, dugo, dugo godina. Dugo, dugo godina ših Omar Abdurrahman i sada se traži, traži se od Amerike da ga pusnaći. Znači, to je čovjek koji misli preko 70-80 godina, slijepi ših koji je optužen pod navodnicima za terorizam i tako dalje, znači koji, ne, koji nema kako nije mučen, koji, koji sabinci i tako dalje. Sada se radi, znači, e, radi se na tome da se, da se šeji pusti iz atma. Znači, svako mi će doći, svako mi će doći u trenutak. I svi moji stvari što dešava tu, Allah te baruka ta'ala mudrost. I zato što, što neko kaže ovo, neko kaže, samo je tome Allah te baruka ta'ala mudrost. Međutim, čovjek samo treba da izdrži na pravom putu i da govori samo istinu. Ako nikada ne možeš reći istinu, ne možeš govoriti na istinu. Zato jedna poslovica koja je uistinu velika jaka. I da ađesne an qavule l'haqi fala taqule l'bata. Ako ne možeš da kažeš istinu, ne moje reći na istinu. Neka čovjek može biti opravdan ako se boji za svoj život ili nešto. Misli da ne može to da govori, da to da radi. Znači misli da sa tebe spada obaveza, spada sa tebe obaveza. ne nemoj govoriti na istinu. Nije problem onim koji ne govori istinu. Koji su prešutili zato što misli. Hoće li imati opravdanje, neće imati, alani. ne. Međutim, problem onih koji govori na istinu. I zato kaže, znači ako ti sad se bojiš da kažeš, ne možeš da dođeš na taj stepen, da kažeš u lice vladara da je upravedan. Dobro, ne možeš to da rekneš, ne moj govoriti, međutim, ne, ne moj ga opisivati kao što se opisiva Ebu Bakr, kao što se opisiva Omer, kao što se opisiva Osman, kao što se opisiva Ali radi Allah ta'ala, anhi tako da. Nemaš rabost da kažeš da se suprostaviš nekoj novotari, to je između tebe i Allaha, međutim, ne moj uljepšavati ljudima i ne moj od nje praviti sumnet. I zato vam kažem, jedna od nije izreka, i da ađeste vam kao da je haqqi palata, da možeš da kažeš istinu, كما ذكرت في مسلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه